Johannes hoofdstuk 10 Dit verzeker ik jullie. Wie niet door die hek in die skaapkraal ingaan nie, maar van de andere kant af inklim, is een dief en een rover. Maar hij wat door die hek ingaan, is die skape sy herder. Vir hom maak die hekwachter oop. Die skape luister naar die herderse stem. Hij roept zijn schapen op hulle name en lei hulle uit. Wanneer hy al sy skape uitgebring het, loop hy voor hulle uit en die skape volg hom, omdat hulle sy stem ken. Hulle sal nooit te vreemde volg nie, maar van hom af weghardloop, omdat hulle nie die stem van vreemdes ken nie. Deur hierdie beeld het Jesus met hulle gepraat, maar hulle het nie verstaan wat dit was wat hy vir hulle wou sê nie. Toe het Jesus verder gesê: Dit verseker ek julle. Ek is die ingang vir die skape. Almal wat voor my gekom het, is diewe en rowers. Maar die skape het nie na hulle geluister nie. Ek is die ingang. As iemand deur my ingaan, sal hy gered word. Hy sal in en uitgaan en veiding kry. 'n Dief kom net steel en slag en uitroei. Ek het gekom sodat hulle die lewe kan hê en dit in oorvloed. Ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. 'n Huurling is geen herder nie. En dit is nie sy eie skape nie. As hy 'n wolf sien kom, los hy die skape en hardloop weg. En die wolf vang die skape en jaag die trop uitmekaar. Hy is 'n huurling en bekommer hom nie oor die skape nie. Ek is die goeie herder. Ek ken my skape en my skape ken my, net soos die Vader my ken en ek die Vader ken. En ek lê my lewe af vir die skape. Ek het nog ander skape wat nie van hierdie kraal is nie. Ek moet hulle ook lei. Hulle sal na my stem luister en hulle sal een kudde wees met een herder. Die Vader het my lief omdat ek my lewe aflê om dit weer op te neem. Niemand neem dit van my af nie, maar ek lê dit uit my eie af. Ek het die volmag om dit af te lê en ek het die volmag om dit weer op te neem. Dit is die opdrag wat ek van my Vader ontvang het. Daar het toe verdeeldheid onder die Jode gekom oor hierdie woorde. Baie van hulle het gesê: "Hy is van die duiwel besete. Hy is mal. Hoekom luister julle nog na hom?" Ander het gesê: "Dit is nie die woorde van 'n besetene nie. 'n Duiwel kan tog nie blinde se oë genees nie." Dit was daardie tyd die fees van die tempelwyding in Jerusalem en dit was winter. Jesus het in die tempel in die pilaargang van Salomo geloop. Die Jode het daar om hom saamgedrom en vir hom gesê: "Hoe lank gaan u ons nog in onsekerheid hou? As u die Christus is, sê dit reguit vir ons." Jesus antwoord hulle toe: "Ek het dit vir julle gesê, en tog glo julle nie. Die dade wat ek in die naam van my Vader doen, bewys wie ek is. Maar julle glo nie omdat julle nie van my skape is nie." My skape luister na my stem. Ek ken hulle en hulle volg my. Ek gee hulle die ewige lewe en hulle sal in alle ewigheid nooit verlore gaan nie. Niemand sal hulle uit my hand ruk nie. Die wat my Vader vir my gegee het, is die belangrikste van almal en niemand kan hulle uit die hand van die Vader ruk nie. Ek en die Vader is een. Die Jode het toe weer klippe opgetel om hom te stenig. Maar Jesus sê vir hulle: Op gesag van die Vader het ek julle talle goeie dade laat sien. Oor watter een daarvan wil julle my stenig? Dis nie oor 'n goeie daad dat ons jou wil stenig nie. Antwoord die Jode hom: Maar oor Godslastering, omdat jy wat 'n gewone mens is, jou as God voordoen. Daarop sê Jesus vir hulle: "Staan daar nie in julle wet geskrywe: Ek het gesê, julle is gode nie? God noem hulle tot wie sy woord gekom het, dis gode. En wat daar geskrywe staan, kan nie verander word nie. Hoe sê julle dan vir my wat deur die Vader afgesonder en na die wêreld toegestuur is, jy praat Gods lasterlik?" omdat ek gesê het ek is die seun van God? As ek nie die werke van my Vader doen nie, moet julle nie in my glo nie. Maar as ek dit wel doen en julle tog nie in my glo nie, moet julle ten minste aan die werke glo sodat julle kan insien en weet dat die Vader in my en ek in die Vader is. Hulle wou hom toe weer gevange neem, maar hy het hulle ontglip. Hy het teruggegaan na die plek oor kan die Jordaan waar Johannes vroeër gedoop het en daar gebly. Baie mense het na hom toe gekom. Hulle het gesê: "Johannes het wel geen wonderteken gedoen nie, maar alles wat Johannes oor hierdie man gesê het, is waar." Baie mense het daar tot geloof in hom gekom.